adhimu, jambo kubwa kabisa, nalo si lingine ni jambo la kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja Allah, tambueni ya kwamba hakika katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa kubwa na tukufu, moja kwa moja bila upinzani wowote ni neema ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameturidhia sisi kuwa Waislamu na akaifanya dini ya Uislamu kuwa ndiyo dini yetu, pale aliposema alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeukamilishieni dini yenu, wa alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu waraditu lakum lislama dina na nimeridhia kwenu nyinyi uislamu ndiyo dini yenu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema hakika dini ya sawa sawa mbele yake ni dini ya Uislamu lakini akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala yeyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Uislamu basi dini hiyo hatokubaliwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akauliza, je, wanataka dini isiyokuwa ya Allah? Na kwake vimejisalimisha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini kwa lazima na kwa kuridhia, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vitarejea. Aya zote hizo ni dalili inayoonyesha kwamba hakuna mwanadamu hapa duniani wala kiumbe chochote kilichopo mbinguni na hapa ardhini isipokuwa kinatakiwa kirejee kwa Allah na akubali Uislamu kuwa ndio dini ya haki, kadhalika pia na utekeleze. Yani waja Allah, inna hadha ad-din alqawim, hakika hii dini iliyonyooka, wasirata almustaqim na njia iliyonyooka alladhi irtadahu Allahu subhanahu wa ta'ala liibadi, ndiyo dini ambayo allahu subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwa waja wake. Kad ikhtara lahum jalla jalaluhu nabiyan karima, hakufanya hivyo tu, bali akawachagulia waja hawa mtume aliyekuwa mtukufu وداعيا حكيما ومبلغا امينا bali mlinganizi aliyekuwa na hikma na mfikishaji aliyekuwa mwenye uaminifu naye si mwingine wa huwa rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni mtume wetu Muhammad rehma na amani ziwe juu lake fabalagha risala wa adda al-amana mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alifikisha ujumbe wake na akatekeleza amana yake wanasaha lummata wajahada fi llahi haqqa jihadihi hata atahu al akaunasihi umma kadhalika pia Mtume llahu alaihi wasallam akapigana kwa ajili ya Allah ukweli wa kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kifo kikampata qala llahu tabaraka wa ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemtuma kwa Waarabu au kama ilivyokuja katika kauli nyingine kwa watu wote hapa ulimwenguni au kama ilivyokuja katika tafsiri nyingine kwa Makuraishi, mtume miongoni mwao. Mtume huyu kazi yake ni nini? yatlu alaihim ayati anawasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzakkihim, na anawatakasa kutokana na shirki na ukafiri, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, kisha anawafundisha kitabu na hikma. Wal hikmatu huna bimaana sunna, na anawafundisha kitabu na sunna. Wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin, hali ya kuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotevu uliokuwa wa wazi. عباد الله ثم إن الله جل وعلا إن يواجه الله تنبويني أقوامبا الله سبحانه وتعالى بعد يكوى من توما توم محمد صلى الله عليه وسلم كتسيسي اختار لهذا النبي الكريم أنصارا عدولا وصحابة كراما عزروه ونصروه وأيدوه عليه الصلاة والسلام fafazu bikulli fadila wakawa akawa mtume akawa Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua masahaba wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam masahaba ambao waliokuwa waadilifu lakini pia waliomnusuru mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waliompa nguvu mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kwa sababu ya kazi hizo wakawa wamefuzu kwa kila fadhila wakawa wamefuzu kwa kila ubora na wakawa wameutangulia umma huu katika kheri. Hakuna yeyote baada ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayewazidi masahaba ubora. Masahaba hawa ndio ambao waliotangulia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala llahu ta'ala was-sabiquna min almuhajirina muhajirin والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومwanzo na wakale waliotangulia ni wale ambao waliohama kutoka makka kuja madina ambao ni muhajirun kadhalika pia maansar waliowapokea muhajiruna katika mji wao wa Madina kisha wale ambao waliowafuata baada yao kwa wema Allah subhanahu wa ta'ala amewataja masahaba kisha akawataja waliokuja baada ya masahaba fadhila za hawa waliokuja baada ya masahaba zinakuwa chini ya masahaba lakini kwa sharti la kuwafuata kwa wema Allah subhanahu wa ta'ala akasema hawa wameridhiwa na Allah kadhalika pia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala Allah hakuishia hapo bali akawa aliwataja masahaba kabla ya kuwepo kwao hapa duniani. Katika fadhila za masahaba ni kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuwepo kwao hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala athnahum fi at-taurati wal injili wal Qur'an, aliwasifu katika Taurati na akawasifu katika Injili kama vile ambavyo alivyowasifu katika Qur'an. Qala Allah ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala محمد رسول الله والذين معه ashiddau ala alkuffar Muhammad ni mjumbe wa Allah na wale waliokuwa pamoja naye hawa ni wakali kwa makafiri ni wakali kwa makafiri lakini ruhamau bainahum lakini wao kwa wao wanahurumiana tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى أنا anawasifia masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam kwa kila aina ya sifa, lakini hakuwaacha tu, bali akawa amewaahidi kuwaingiza katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Malipo haya ni kwa sababu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaandalia, kwani malipo haya hayakuja peke yake, isipokuwa kwa juhudi, isipokuwa kwa kazi walioifanya pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si katika ayatu peke yake bali imekuja katika sunna sifa nyingi na fadhila nyingi za masahaba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ameeleza katika hadithi yake khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum bora ya watu ni karne yangu kisha wanaofuata kisha wanaofuata akhrajahu fi sahihain kadhalika kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ashabi siwatukani masahaba wangu walladhi nafsu muhammadin biyadihi na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mikononi mwake lau anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu lau kama mmoja wenu atatoa mlimo wa uhudi wa dhahabu basi hawezi kufika kibaba cha kile ambacho thamani ya kile ambacho alichokitoa sahaba kilichozingana na kibaba au nusu ya kibaba, na kibaba kinaenea pishi pale ambapo vinapokuwa vibaba vinne. Kwa hadithi zote hizo, ndugu zangu Waislamu, zinaonyesha fadla za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bali Allah bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja masahaba akawatabiria pepo na kuwabashiria pepo tena miongoni mwa hao masahaba ni masahaba kumi masahaba ambao mtume sallallahu alaihi wasallam kuja katika hadithi amewataja bila fas amewataja akisema Abu Bakr fil janna Umar fil janna Uthman fil janna kisha akaendelea kusema mtume sallallahu alaihi wasallam wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna وعبد الرحمن في الجنة والزبير في الجنة وعامر في الجنة hawa ni masahaba kumi waliotajwa pamoja bila fasl bila nukta Mtume sallallahu alaihi wasallam wote kawataja akawa amewabashiria pepo bali bora katika hao katika hao kumi ni masahaba wanne Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali bali bora katika hao wanne ni wale masahaba wawili أبين أبو بكر وعمر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن الواجب علينا أمة الإسلام أن نعرف للصحابة فضلهم ونحفظ لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم وهم أنصار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحملة هذا الدين وبلغوه إلى هذه الأمة تاما نقيا بلا زيادة ولا نقصان ويجب علينا عباد الله أن نعي تماما أن الطعن في واحد منهم طعن في دين الله لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول أن يواجه الله بعد أن الله سبحانه وتعالى kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahamuni ya kwamba hakika wajibu kwetu sisi ummat alislam, kwa maana ya Waislamu wote pamoja na makundi yetu, tunatakiwa tufahamu ya kwamba masahaba wana fadhila kubwa, na tuhifadhi heshima za masahaba. Kadhalika pia tujue na tuzitambue nafsi zao kwani wao ndio maansar waliomnusuru Allah na wakamnusuru mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalika pia tunatakiwa tutambue ya kwamba masahaba ndiyo walioibeba dini hii na wakaifikisha katika umma huu ikiwa imetimia ikiwa dini ni safi bila ziada wala mapungufu kwa sababu hiyo ni wajibu juu yetu sote tutambue jambo hili kwa ukamilifu, tutambue jambo hili kwa ukamilifu na tufahamu ya kwamba kuwatusi mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa umeitusi dini, kwa sababu kumtusi aliyenukuu jambo ni kutusi na kutia dosari kile kilichonukuliwa. As-sahabatu ridwanullahi alaihim هم الذين بلغوا لنا دين الله سبحانه وتعالى وهم الذين نسحوا العباد لله سبحانه وتعالى فإذا تعن في الصحابة فالدين ذاته مطعون ما صحابة ومتون صلى الله عليه وسلم ndio walioibeba dini hii na ndio waliowanasihi waja wa allah subhanahu kuhusiana na mambo yanayohusiana na dini hii. Kwa hiyo akitukana sahaba, basi tufahamu ya kwamba dini tayari imetukanwa, na ikishatukanwa dini tayari yule aliyetukana dini ameingia katika zahma ya kunyimwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kunyimwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. bali mtu huyu anaingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema maneno haya al-Imam Abu Zur'a al-Razi rahimahullah tabaraka wa ta'ala yakul idha ra'aytum ahadan mtakapomuona mtu yoyote yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anawapunguzia hadhi na heshima moja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam faalamu annahu zindiq tambueni kwamba mtu huyo ni mtu aliyokosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu muovu lianna alqur'ana haqqun warasulu haqqun kwa sababu qur'ani ni haki na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni mtume wa haki wa inma adda ilaina dhalika sahaba lakini waliotukusanyia sisi hii Qur'ani na waliotukusanyia sisi hizi sunna ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa haulai aradu an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba wassunna na watu hawa hawana lengo lingine isipokuwa wanataka kubatilisha ushahidi wetu ili wakibatilishe kitabu na wabatilishe sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam nao wasi wengineo ni marafidha fahum biljarh aula wa hum zanadiqa akasema Abu Zur'a kwamba watu hawa wafaa zaidi kujeruhiwa nao ni watu waovu ibadallah tambueni ya kwamba wasahaba wote wa Allah subhanahu wa ta'ala ni waadilifu hakuna muovu hata mmoja kama jinsi ambavyo wanavyodai baadhi ya watu wanaowachukia masahaba. Hakuna asiyekuwa mwaminifu hata mmoja kama wanavyodai baadhi ya watu wanaowachukia masahaba. Wathaqahumullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabi Allah amethibitisha ukweli wao na uadilifu wao katika kitabu chake kadhalika pia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama addalahum fi sunnatihi amewapa uadilifu kawasifia uadilifu katika sunna zake falam yabqa fihim liqailin maqala wala limutakallimin majala hakubaki yeyote msemaji kwamba anaweza akapata maneno ya kuongea kuhusiana na masahaba wala mzungumzaji anaweza akapata kiwanja au mimbar au sehemu yoyote ambayo anaweza akawazungumzia masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni wajibu kwetu sisi tuwahifadhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tuhifadhi nafasi zao na tufahamu ya kwamba kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni dini na imani na isla, na ni Uislamu na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni unafiki na uovu na ni uasi. Maneno haya ni maneno ambayo tunafundishwa katika vitabu vyetu vya aqida. amealeta maneno haya alimamu imamu at-Tahawi rahimahullahu tabaraka wa taala katika kitabu chake akisema nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala nufritu fi ahadin minhum, kwa tunawapenda masahaba wa mtume saa sallam wala hatufanyi ghuluu na kuchupa mipaka katika kwa yoyote katika masahaba wa mtume sallam kama vile mashia wanavyomwita Ali kuwa ni Mungu, sisi hatufanyi hivyo, bali tunamheshimu kuwa ni sahaba wa Mtume sallam na ni mmoja katika makhalifa wake Mtume alaihi assalatu wassalam. Akasema kwamba nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi alkhairi yadhkuruhum, tunawachukia wale wenye kuwachukia masahaba, kadhalika pia wale ambao wanaowasema masahaba kwa ubaya, pia kadhalika tunawachukia hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, hakika kuwapenda masahaba ni dini kadhalika ni imani na ihsani. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan na kuwachukia masahaba ni ukafiri na unafiki na tughyan na uovu. Kwa yoyote ambaye atakayewachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam atambue ya kwamba anaweza akatoka katika Uislamu na hii ndiyo kauli ya wengi katika salafu na salih kwamba ukiwatusi masahaba na kuwakosoa masahaba katika dini yao basi kitendo hicho ni kitendo cha kutoa katika Uislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika mwezi wa Muharram, mbele yetu kuna Ashura, mbele yetu kuna Tasua. Marafidha huwa wana minasabati mbalimbali ya kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwadhulumu masahaba na kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakizunguka katika vituo mbalimbali. Baadhi ya vituo hivyo ni vituo vinavyosimamiwa na ndugu zetu Ahlu Sunnati wal Jamaa. Tambueni enyi Waislamu kwamba kitendo hichi, kitendo cha kofu, ni kitendo kibaya, kisije kikakusababishia wewe kwa sababu ya kukisapoti ukaingia katika kufuru, na audhu billahi min dhalik. Nini wajibu wetu sisi Waislamu katika kipindi kama hichi? maduati wanaolingania huu Uislamu katika manhaji ahli sunnati wal jamaa wafunge vibwebwe vyao wasimame katika manabir wakae katika meza za misikiti yao watetee masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwani hakuna atakayeweza kuwatetea masahaba leo hii zaidi yetu sisi ahli sunnati wal jamaa kama jinsi ambavyo walivyoutetea Uislamu wakatetea aqida ahli sunna wal jamaa wakatetea kitabu wakatetea sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hii tumezipata zikiwa safi basi kadhalika na sisi tunatakiwa tuwatetee masahaba hao katika lengo la kutetea akida al-sunna katika lengo la kutetea Qur'ani katika lengo la kuitetea sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam اللهم ارضى عن صحابة نبي نبيك الكريم واجزهم عنا أفضل الجزاء وأعظمهم اللهم عمرهم وعظم اللهم عمرهم اللهم ارزقنا محبتهم اللهم ارزقنا محبتهم اللهم ارزقنا محبتهم ووفقنا لاحترامهم ومعرفة قدرهم يا حي يا قيوم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين